Խորհրդակցություն Ասկերան քաղաքում վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մասնակցությամբ։ Կոլեգիայի նիստ ԼՂՀ ոստիկանությունում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը հրատապ անհրաժեշտություն։ Թուրքական թերթը Ադրբեջանի քարտեզը ներկայացրել է առանց Արցախի հանրապետության։ Այսօր Վահան Տերյանի ծննդյան օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 8-ին եւ լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 600 գրակոց։ ԼՂ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը առաջնային գծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր Արցախի Հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության մասին։ Ինչպես հայտնում են Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը, համաձայն հրամանագիրի ստեղծվել է Արցախի Հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողով, որին հանձնարարվել է մեկամսյա ժամկետում քննարկել ու հաստատել տոնական միջոցառումների համալիր ծրագիրը։ Ըստ հրամանագրի հաստատվել է նաև պետական հանձնաժողովի անհատական կազմը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի եւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի համանախագահությամբ։ Փետրվարի 8-ին Ազատ Հարինի կուսակցության նախագահ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել ազգային ժողովի հայրենի խմբակցության падգամավորների հետ քննարկելու սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արայիկ Հարությունյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել օրեր առաջ Արցախի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների միջև կայացած քննարկումից, տեղեկացնելով, որ ըստ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների քաղաքական խորհրդատվությունները շարունակվելու են։ Նա շեշտադրել է, որ ողջ գործընթացը պետք է անցնի հանրային լայն քննարկումների պայմաններում, ինչի արդյունքում պետք է ընդունվի այնպիսի սահմանադրություն, որը լուծում կտա պետական կառավարման մոդելի մի շարք առանցքային խնդիրների եւ կհամապատասխանի Արցախի առանձնահատկություններին։ Հանդիպան մասնակիցները մտքեր են փոխանակել մեկնարկած գործընթացի վերաբերյալ, պատրաստակամություն հայտնելով մնացած քաղաքական ուժերի հետ կառուցողական քննարկումներ վարել կառավարման ավելի արդյունավետ մոդել ընդունելու շուրջ։ Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի մամուլո ասուլիսը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2015 թվականի 9 ամիսների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ գրանցվել է համահարը ներքին արդյունքի 7.3% աճ։ Ընդհանուր առմամբ նախնական կանխատեսումներով անցած տարին կամփոփվի տնտեսության 9% աճով, որ հնարավոր է եղել գյուղատնտեսության, արդյունաբերության եւ ծառայությունների ոլորտների հաշվին գյուղատեսական արտադրանքի ընդհանուր ծավալը կազմել է շուրջ 62.5 միլիարդ դրամ, ապահովելով նախորդ տարվա նկատմամբ 8% աճ։ Արդյունաբերական արտադրանքի տարեկան ծավալը կազմել է 53.3 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ արձանագրելով 2% աճ։ Ոլորտում ձևավորվել է շուրջ 330 նոր աշխատատեղ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում համախառն ներքին արդյունքի վրա էականորեն ազդել են վերամշակման արտադրության զարգացման տեմպերը։ Այս ենթատեքստում նախարարը հիշեցրեց Ստեփանագերտի նախկին էլեկտրոտեխնիկական գործարանի շենքում նոր արտադրամասի ստեղծման մասին, ինչն էականորեն ազդել է ընդհանուր ցուցանիշների վրա։ Միջև Մինչև 70% աճ է գրանցվել շնանյութերի արտադրության ոլորտում, դրական են նաև ցուցանիշները թեթև արդյունաբերության ոլորտում, իսկ հա հանքարդյունաբերության ոլորտում 2015 թվականին գրանցվել է արդյունահանման ծավալների նվազում։ Կապված հիմնականում դրումբունի հանքավայրի պաշարների նվազման հետ։ 11 ամիսների արդյունքներով անկումը կազմել է 13%։ Սակայն 2016-ին կառավարությունը կապված Կաշենի հանքավայրի շահագործման հետ սպասում է արդյունահանման ցուցանիշների աճ տարեկան մինչև 2 միլիոն տոննա հանքաքարի տեսքով։ 2015-ին Արցախի տնտեսության նկարագրում առավել խոցելեկետը առևտրի ոլորտներին նամիսների կտրվածքով 5%-ով նվազել է ներքին առևտրաշրջանառությունը։ Արտաքինը կրճատվել է 10%-ով, իսկ ապրանքների ներմուծման ծավալը կրճատվել է 12%-ով ոչ բարենպաս փոխարժեքային տատանումները խոչընդոտեցին արտահանման գործընթացի նաև սննդամթերքի արտադրության ոլորտում։ Դեպի ԱՊՂ երկրներ արտահանվող սննդամթերքի ծավալները կրճատվել են 1/3-ով։ Արտահանվող հիմնական ապրանքները հանքային հոնքն է, բուսական ցակման արտադրանքը եւ պատրաստի սնունդը։ Խոսելով ՓՄԶ-ների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու կառավարության քաղաքականության մասին էկոնոմիկայի նախարարը նշեց, որ թեթևացել է տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային բեռը, իսկ տուգանքները տույժերը կրճատվել են 100 100-ից մինչև 20%։ Մենու ժամանակ շարունակվել է առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիրը։ 2015 թվականին ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերվել 370 տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուր 420 միլիոն դրամի չափով։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների աջակցության ծրագրերի շրջանակում Անդրանիկ Խաչատրյանը նշեց նաեւ լիցենզիա ստանալու գործընթացում ֆինանսական աջակցության, ինչպես նաեւ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից արտադրվող ապրանքների վերաբերյալ Արցախ product.am ինտերնետային հաղթահարենք կայքի հիմնադրման մասին։ Կառավարությունը իդեմս էկոնոմիկայի նախարարության առանձին քաղաքականություն է մշակել տեղեկատվական ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Այս բնագավառում գործող ընկերությունները մինչև 2020 թվականը կազատվեն շահութահարկից, իսկ եկամտային հարկը կհաշվարկվի 10% դրուքաչափով։ Էկոնոմիկայի նախարարը խոսեց նաև փոքր հեկերի կառուցման, տրանսպորտի ոլորտում եւ այլ ենթակառուցվածքներում իրականացված աշխատանքների, ինչպես նաև արտերկրում կազմակերպվող ցուցահանդեսներին Արցախի ընկերությունների մասնակցության Հայաստանը աջակցելու մասին, որով նոր հնարավորություններ են ստեղծվում Արցախի արտադրողի համար։ Գործունեության արդյունքները ամփոփելուց հետո էկոնոմիկայի նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Սերբիայի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Մայա Գոյկովիչին։ Հանդիպանը անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին։ Մայա Գոյկովիչը նշել է, որ իր երկրի փորձից ելնելով Սերբիայում խորապես համոզված են, որ խնդրի կարգավորումը հնարավոր է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում միայն խաղաղ ճանապարհով եւ բացառապես երկխոսության միջոցով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն նշել է, որ սիրով ընդունում է գործընկերոջ հրավերը այցելելու Սերբիա։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը բաց եւ անկեղծ է Սերբիայի հետ իր փոխհարաբերություններում, շահագրգռված է զարգացնելու միջպետական կապերը փոխվստահության եւ համագործակցության մթնոլորտում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Այս մասին փետրվարի 9-ին Երևանում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ասել է Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգոտ Վալստրյոմը։ Ինչպես նշել է Վալստրյոմը, պետք է անել ամեն բան հակամարտության սրումից խուսափելու համար։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել ԵՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո լուծում գտնելու համար։ Կողմերին կոչ են անում աշխատել հակամարտության խաղաղ լուծման ուղղությամբ, ասել է նախարարը։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը այսօր մամլո ասուլիս է հրավիրել պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Դրանք վերաբերում էին էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալներին, Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության գործունեությանը, հերահաղորդակցության ոլորտին։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Տարիներ առաջ Արցախում գործում էր գործարարների միություն, որը ժամանակի ընթացքում լուծարվել է։ Այժմ խոսակցություններ են պտտվում այն վերստեղծելու մասին, բայց այս անգամ արդեն երիտասարդ գործարարների մասնակցությամբ։ Որքանով են հավաստի այդ լուրերը եւ երբ այն կսկսի գործել։ Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը հարցին հետեւյալ բարձաբանումը տվեց։ Կապված ենք որ նաեւ նախագահի հետ մենք քննարկեցինք նաեւ այդ հարցը։ Մեզ մոտ կա ձևավորված գործարարների միություն, ոչ էլ որ այդ աշխատանքները կարծես թե չեն իրականացում այդ կառույցի կողմից եւ մենք ես առաջարկեցի որ դիշտուն կա վերանայ այդ կառույցի գործունեությունը այդ ուղղությամբ 16 թվականին մենք համապատասխան միջոցներ կձեռնարկենք գործարանների միության դերը եւ մասն ավելի ասպես ասած աշխուժացնելու եւ նպատակային դարձնելու Արցախում գործող հերահաղորդակցության միակ օպերատոր Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության գործունեությունից հաճախ են բողոքներ հնչում ինչու Երկրում միակ օպերատորը նորմալ ծառայություններ չի մատուցում։ Էկոնոմիկայի նախարարը կիսում է լրագրողի կարծիքը եւ նշում. Կապված Ղարաբաղ ծերեկողնի հետ, այո, այդ դժգոհություններին մենք ծանոթ ենք նոյեմբեր ամսին նախարարությունը, քանի որ ես ասած ուղակի ազդեցություն շունի նախարարություն մենք որպես կապի բնակավարում լիազոր մարմին այդ լիազորության շրջանակներում մենք արձանագրել ենք այդ դժգոհությունների բարության մասնագետների եւ Ղարաբաղ ծիգեկոմի մասնագետների հետ ծծվել է աշխատանքային խումբ, դժգոհությունները հատկապես ինտերնետի Wi-Fi հետեր համայնքներում իմանոշրջանի որոշ համայնքներից։ Խնդիրների լուծման նպատակով ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավված են ինչպես նախարարության, այնպես էլ Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության մասնագետներ։ Համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել նրանց եւ ըստ նախարարի հնարավորինս դրական լուծումներ կստանան այդ խնդիրները։ Մենք ամբողջացրել ենք եւ ներկայացրել տելեկոմը ընդունել է կատարվող անհրաժեշտ աշխատանքները, որ պետք է իրականացնի եւ 16 թվականին մեզ խոստացել են, որ կվերանայի Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության չզարգացվածության հիմնական պատճառը մասնագետների բացակայությունն է։ Ինչու է Արցախում մասնագետների լուրջ խնդիր առաջացել եւ ինչ է արվում այդ ուղղությամբ։ Բոլոր ուղություններով հատկապես տեխնոլոգիական ուղղությամբ մենք խնդիրներ ունենք։ Մենք խնդիր ունենք էներգետիկների, մենք խնդիր ունենք վերամշակող արդյունաբերության համապատասխան տեխնոլոգիաների, մենք խնդիր ունենք համապատասխան անկարդյունաբերության ոլորտում մասնագետների եւ քանի օր առաջ կրթության նախարարությունը երբ օգտվել է անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկը, որ գերատեսչությունները ես պիտի խոստովանեմ, որ մենք այնտեղ պետպատվերի շրջանակներում չենք նախատեսել տնտեսագետների, ինչպես միշտ կամ այսպես ասած, այդ ոլորտերի մասնագետներ չենք ներկայացրել որ պետպատվերի շրջանակներում։ Անդրանիկ Խաչատրյանի խոսքով կա կառավարության որոշում, որի համաձայն կստեղծվի տեխնոլոգիական համալսարան։ Նոր բուհի նպատակն է տնտեսության համար անհրաժեշտ մասնագետներ պատրաստել։ Եվ առաջիկայում տեղյակ եք, որ ագրարային համալսարանի բազայի վրա հիմնադրամների կառավարության որոշումով ընդունել ենք որոշում տեխնոլոգիական համալսարան ստեղծելու, որի հենց հիմնական նպատակը կայանում է այդ ձեր կողմից նշված խնդիրների ուսմանը տնտեսության համար անհրաժեշտ մասնագետների վերապատրաստման, թողարկման մասով։ Ընդհանուր առմամբ պետական քաղաքականությունը այդ ուղղությամբ այդպեսին է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը հանգեցրել է նրան, որ մեր կյանքի տարբեր ոլորտներ այլևս անհնար է պատկերացնել առանց այդ նույն տեխնոլոգիաների։ Միևնույն ժամանակ գործածության մեջ է դրվել տեղեկատվական պատերազմ հասկացությունը, թեև ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ եւ ինչպես տեղեկատվությունը դարձավ պատերազմների մի մասնիկը, հստակ է այն, որ այսօր այն կազմում է պետությունների փոխհարաբերությունների կարևոր բաղկացուցիչ մասը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տեղեկատվությունը զենք է, որի դանդաղ ներգործությունը կարող է անել ավելին, քան մի ամբողջ զորախումբ։ Ի տարբերություն հակամարտություններում կիրառվող այլ գործիքների, այն համեմատաբար մատչելի է եւ արժեք արդյունավետություն հարաբերակցությամբ առաջ է անցնում ցանկացած տեսակի պայքարի միջոցներից։ Արցախյան պատերազմից հետո էլ հակամարտությունը տեղափոխվել է տեղեկատվական դաշտ։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանի կարծիքով դա մարտադաշտում Ադրբեջանի գրած պարտության ու թուլության նշանն է։ Բնական է, որ չկարողանալով խնդիրները լուծել ռազմի դաշտում Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ամեն կերպ տեղափոխել հարցի քննարկումը, հակամարտություն տանել այլ հարթակներ, նման ճանապարհով հույս ունենալով փոքր հաղթանակներ կունենան, որոնք այնուհետև Ալիևը կարող է ներկայացնել հասարակությանը իբրև ձեռքբերում, իբրև վերջնական հաղթանակին հասնելու ճանապարհներից մեկը։ Այս ոլորտներից հիմնականը թերևս տեղեկատվական քարոզչական դաշտն է, որտեղ Ադրբեջանը բավական ակտիվ գործում է, բավական լուրջ ռեսուրսներ է ծախսում, ընդ որում ծախսում է ոչ միայն տեղեկատվական հարթակներ ստեղծելու կամ նոր միջոցներ ստեղծելու համար, այլ նաև աշխատում է կոնկրետ մարդկանց հետ, փորձում է գտնել այն գործիչներին արտասահմանում, հիմնական Ռուսաստանում, Արևմտյան Եվրոպայում Եվրոպայի երկրներում միացյալ նահանգներում, ովքեր հասարակական տրամադրություններ են ստեղծում եւ դրանց կաշառելու միջոցով հասնել նրան, որպեսզի կոնե թե տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի դիրքերը ավելի գերակա լինեն։ Ի տարբերություն հայկական կողմի Ադրբեջանն այս հարցում ողջագրել է բավականին ագրեսիվ քաղաքականություն ծավալը Ադրբեջանի քարոշչական գործունեության ավելի մեծ է, ավելի լուրջ ռեսուրսներ են ծախսվում, բայց որակական տեսակետից դա զիջում է եւ վերջին հաշվվել ծավալը հաճախ դառնում է հենց այն հանգամանքը, որը խանգարում է նույն Ադրբեջանին, որտեղ մի կողմից հոգնեցնում են, երկրորդ կողմից ավելի լուրջ ուշադրություն են գրավում եւ այս բարակային բացահայտում է իրենց ներսի խնդիրները։ Սա այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ մենք կարող ենք քանակի դեմ որակ հակադրել, ասում է Հրանտ Մելիք Շանազարյանը։ Եթե գնահատելուն ենք ինֆորմացիոն հակամարտություն, ապա միանշանակ կարող եմ ասել, որ հայկական կողմը ավելի շահեկան իրավիճակում է գտնվում եւ համենայն դեպս ավելի հասկանալի եւ ընկալելի է միջազգային հանրության համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Այսօր Վահան Տերյանի ծննդյան օրն է։ Նա լեգենդը իր մանկությամբ, իր պատանեկությամբ, իր երիտասարդությամբ, իր գործունեությամբ եւ պոեզիայով։ Տերյանը լեգենդ դարձավ իր վաղճանով։ Մեծ գրողի ծննդյան 131-ամյակի նախորդին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Վահան Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն Արուշան Հակոբյանը։ Տերյանը հայ գրականությունը, պոեզիան բարձրացրեց նոր աստիճանի։ Նա անընդհատ մեզ հետ է, նա յուրաքանչյուր հայ պատանու հետ է, ասել է նա։ Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հարձակվողական ոճի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը իր կատարած 17 գոլային փոխանցումներով գլխավորում է Եվրոպայի բոլոր մրցաշարերի արդյունքների ընդհանուր աղյուսակը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղը 16 գոլային փոխանցումներով կիսում են Նեյմարը Բարսելոնայից եւ Մեսուտ Օզիլը Արսենալից։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց